serugo inarugo namwe baregwa sanga isanganiro usangire ikiyago ndabahaye mwiriwe mwese mubandanya mumviriza haduye isanganiro kaze muri kino kiganiro isanganiro ry'imiryango kino kiganiro kikaba gifashwe mu mugongo n'ishyirahamwe care international burundi akazoba ari mu rukurikirane rwo kubasigurira uruhara rw'abatangamuco mu iterambere ry'umukenyezi mukazogikurikirana muri eh, mu kiringo c'indwi zine kuri uno munsi tukaba tugeze ku ndwi igira kabiri marie claire kazeneza ngiye guteramisha kino kiganiro utuma amajwi abashikira ni emetusa mitebutsi sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro amabi akoregwa mu miryango canke mbere akanatandukira no mu kibano usanga kenshi abakenyezi ari bakora ko akaba ari muri iyo ntumbero abatangamuco muco baje ari nkinshu kuri ivyo bibazo vyose bijanye n'amabi akoregwa mu miryango no mu kibano eka bakanatanga intererano mu bijanye no kurandurana imizi ukutangana kuri hagati y'abagabo n'abagore na cane cane mu bihugu usanga umugabo ari washigwa imbere ico bita systeme patriarcale mu rurimi rw'igifaransa ibyo byose bakabikora mu gushyigikira iterambere ry'umukenyezi muri kino kiganiro rero turaza kuba turi kumwe n'abatumire umugabo eh, n'umugore bagize umuryango umwe couple mu gifaransa hamwe n'userukira urunani rw'abatangamuco mu ntara ya Kayanza nibo rero tuyaga ku bijyanye n'ubuzima bw'umutangamuco uko babubayemo uno munsi n'uko bari babayeho mbere y'uko umugabo aba umutangamuco menyeshe abari ko baradukurikira ko bafise icyo babaza canke baterera muri kino kiganiro cacu bashobora kuturungira gushigikira ubutumwa bugufi ku nimero mirongo irindwi n'icyenda amajana indwi na gatanu amajana abiri na mirongo itanu nicenda mbere y'uko twinjira mu kiganiro nyezina nkabibutsa ko mu kiganiro giherutse twari twabagiye abatangamuco aba bo ngerageje kuvuga mu ncamake abatangamuco ni abagabo bari bafise ingeso mbi na cyane cyane zijyanye no guhohotera abo bubakanye kubera ukudatahura iterambere ry'umukenyezi hamwe n'iry'umuryango ariko uno munsi bakaba barahinda barahindutse baratahura ikibereye aribo rero baca bitwa abatangamuco muri studio rero ndakira abatumire mperenga akazina kanyu jewe nitwa miburo izahake nkaba ndongora unani rw'abatangamuco mu ntara ya kayanza mhm. turagwaye ikaze mu kiganiro ego murakoze kumikaze ego naje mbanje kubaramutsa okay namwebwe akazina kanyu jewe nanje nitwa niyo saba Constante nkaba ndicegera curongoye urunani rw'abatanga muco kugwego kw'igihugu mhm murakoze kaze muri kino kiganiro murakoze namwe ego nari nasiguriye abari ko baratwumviriza abatangamuco aba ari bo ariko mwebwe murashobora kuduha insiguro ikwiye abatangamuco ni bande kwereki iryo jambo abatangamuco yego murakoze abatangamuco ni ukuvuga abari umugabo cyangwa umugore nta mutangamuco w'inkumi ahari cyangwa abaho nta mutangamuco w'umusore abaho mhm. barafise ayandi mazina babita mm. eh, umutangamuco rero usanga ari abantu tuba twabaye mu mibereho mibi dufise inyifato mbi nuvuga ko ingeso mbi mhm. mu majambo make mm. nuvuga ingeso mbi hanyuma tukagera tukahindura tukagira ingeso nziza bivanye n'inyigisho natwe twahawe n'abatangamuco baba baradukuriye mhm. utaraba rero mu gihe imbere y'uko uba umutangamuco icyo gihe uba witwa umuganamuco twarageze igihe rero turonka abantu batwereka neza ko ibyo dukora byose ari amabi natwe twayakora tutazi ko ari amabi by'ukuri mm. hanyuma haragera igihe twemanga by'ukuri ko natwe twabonye ko ibyo bintu ari bibi ariko tutari tuzi ko ari amakosa mm. abo bantu bajya babatumbera bakababwira ko ibyo muri ko murakora atari byiza n'ibandi Eh, ahanini jewe novuga mu ntara ya kayanza twashikiwe n'umugambi umwizero mhm. eh, umugambi umwizero waje uzanwe na kere na kere international mm. niwo wadukoreye ko hanyuma icyo gihe barashoboye kurondera aba ingo zubatse nabi ku mitumba mhm. eh, akarorero jewe batumye ko ingo zubatse nabi ku mutumba ahubwo nanjye sinari nzi ko ari jewe kabisa bavuze ati turondera umuntu afise urugo rwubatse nabi umuntu akora mabi mubona ngaha ku mutumbi wanyu mm. usanga mm. batumye ko jewe habo naje byaranteye isoni sinari nzi ko ari jewe mm. eh. ego Constantin turabona uh, eh, mwishikiye ngaha muri kumwe n'umufasha wawe mbega uwo tubwira ubuzima wari ubayemwo ukuntu bwari bumeze mbere yuko ubona yuko eh, ibyo ukora by'ukuri bitajyanye eh, novuga n'akaranga k'umuntu yitwa umugabo mu rugo murakoze jewe uyu mukenyezi w'iwanjye mm. mu kumuronka namukuye mu ntara ya ngozi mm-hmm. hanyuma rero maze kumushikana ingozi genda umunyembo nko mwumvise ko mvuka igihanga mhm. ahashitse yaragize ingorane aragwara ingorane atari bwigera agwara mm. hanyuma nkuko nari namukuye ndamucikije kandi nkamutwara aho abiwabo batazi naragerageza hanyuma rero icyo gihe mwari mumaze kuronka abana yoya mm. urakoze cyane icyo gihe umwana twagiye kumuranga ku mwaka ugira gatatu murazi ko kiri muto twamurondera mu gitondo saa sita no mu ijoro mm. ariko sinzi ibintu by'ikirundi ingene byagenze ni ukuvuga uwo mwana tumuronka ku mwaka ugira gatatu mm. ari uko mbanje kumurungika iwabo kugira ngo acaza aje kwigisha abakenyezi iterambere Mm. rero uwo muntu twe tujya tubifata uko atabivuze yavuga ko aje aje kuba umugabo w'abagore bose mhm. eh, none yasaba uruhushya ngo ajye mu ishyirahamwe eh, mm. none rero ubu wabonye yuko jewe atacu maze ubwo mujye kuri ujya mugabo rero ndabimuhakanira mm. kere rero yari ifise um, um, umuparutenere yari tipiyo mhm. nabo bigisha amabi afatiye ku gitsina amabi akorerwa abakenyezi hariho umukenyezi yitwa ndarucace koroneri akora umengo ubuyo bakora kwa rujanti mhm. sinzi ngira bize byinshi aho abona ko atakiganiro atamwanya numwe ndamuha kugira tuyage mugabo aciye mu kumpa inzoga dushobora kuyaga hmm. hanyuma aranyegera turayaga turagira nte gushika aho aza aratumiye arantumira mu manama hmm. abirya by'amasemineri ego rero sinamenya ntahure neza ko ariko antumira kugira ngo rore Mm-hmm. narinzi ko ari rwa rukundo kwa ryacu bahurangurira mm. hanyuma rero gushyika aho azaranyigisha ubwoko bw'amabi afatiye ku gitsina gushyika aho ndabitahura rero mm. ego tubanze turindire gato turagaruka utubwire ingene wagiye urabitahura buke buke tugende ku mupfasoni eh, mwebwe yatubwiye ukungene mwari mubayeho kuno mwari mubanye mbega wewe icyo gihe we wari ubayeho gute ku mutima wari umeze gute mu kibano hoho wabona abagenzi bawe baba bakuraba gute yego murakoze ku mpejambo mm. ni ukuri nari mbayeho nabi cyane mm-hmm. ku buryo urandindira mm-hmm. iyo njya y'imba rero y'ubugari nayo n'ayandi ubugari bucumbye saa moya agaca ataha saa sita z'ijoro mm. ngo byuka ufungura mpingishanije no kuba no byuka ngo dufungure nugurura amakofe yanshikiriye mm-hmm. kuvuga nari naratuntuye nari naraboze ku mutima mm. ubwo ko ntashobora gufungura adatashe narateka mm-hmm. nkagumiza ngaho mm. nkafungura ari uko ari umutungo twarose mu rugo yarabika akanwa inzoga akamara sinamubaza ati wayakoje jiki byagenze gute havuga ngo ufite mm. ntibikuraba wowe uri umugore ngo sina yavuye iwanyu nayo ikarava ngaho mu itongo ryanje kumbure twarimye tukimbura ko twarima umuceri ukera tukagurisha ibigori bikera tukagurisha ni ukuvuga wagurishije wacuzanira umushinga ntayo wawe mm. eh. hama ego ubuzima nyine bwa minsi yose wari umeze gute turumva yuko nta kana muri mu bwaronke e, wari ubayeho mu buzima bwo guhohoterwa ibyo byo wabibona gute narimerewe nabi cyane mm. urumva sinavuga ngo nta kintu gikeneye kubaha mu nzu ngo uhapfugurishe ukaronka n'amahera n'amakeyi kubera ndagufata nabi ukava utora n'iti kugaca ugenda iwanyu mm. kandi ntakeneye ko usubirayo mm. eh. none umushinga ni ukuvuga ko muri icyo gihe nta n'umugambi mwashobora kugeraho kwiteza imbere nta n'ikiyago mu rugo byari byifashe gute muri uwo muryango mu nyuma byahavuye bigenda gute kugira ubone yuko ugarura kenge ubone yuko eh, by'ukuri umukenyezi akwiye iterambere kandi iterambere ry'urugo rishingiye ku mukenyezi murakoze jewe kugira ngo mpidukize ubwenge mbone yuko ibyo nakoze ari amakosa mabi hmm. nk'uko navuze ko haje umugambi umwizero uzanywe na kera internationale hmm. uwo mugambi umwizero wazananye n'ikindi gisata hari n'igisata cyitwa apdh cy'agateka kazina muntu mm-hmm. hakabamo igisata cya kirondoka kijyanye n'amagara meza cyo muri ABF mm-hmm. hanyuma hakacamo n'igisata cya nawe nuze kuziganya no kuguranana mm. kubera ko ku mutumbi wacu wabonye ko umukenyezi wiwanje ari umuntu yahohotewe kuko ntiyigera ava mu nzu mm. jewe avuye imbere y'umuryango namubwira nti urenze hajya utaha kuhita kwita kubitwa kugira ngo ahubwo umugore wanjye niwe yabizanye niwe mm. yabibabwiye kuko muri ko mwigisha jewe nahisemo gutaha mm, icyo gihe biba eh, mu kenyezi ntiwamushwa niyo uvuga ko ari we tuvuge yoba yakwararaje icyo eh, ngeze muhira ko nababwiye ko inama na cyenda ikira hagati ntayimaze mm. nshya ndataha umukenyezi namubwiye uno munsi ntuze kurara ngaha ariko abandi bagabo twari kumwe nabo harimo n'umukuru w'umutumba acanja hafi ati nyabuno uraraba neza hari igihe usanga bagira bakurokore n'abo mu mitumba itandukanye Mm. je nahagutse ndashinga intare ndavuga ibyo ariko barigisha byose ndabisubiramo neza ko nsanze bikora ko jewe ariko nkabivuga mvuga ntimuze kunsabira imbabazi umukenzi wanje kuko ntiyaje mu inama mhm. jewe ndabonye ko ari amakosa kandi sinzusubira kubimukorera mm. ariko sinari mm. ego nibutse abariko baratwumviriza ikiganiro n'isanganiro ry'imiryango ikiganiro gifashwe mu mugongo n'ishyirahamwe Care International Burundi turiko turabira hamwe uruhara rw'abatangamuco mu iterambere ry'umukenyezi ndetse n'iry'imiryango kuri uno mugoroba rero tukaba twakiriye abatumire batatu nabo nyene baza kudufasha eh, kudusigurira neza abatangamuco abari abaribo ah, bariko baratwumviriza mufise ico mubaza canke muterera murasha kuturungikira ubutumwa bugufi kuri 79 amajana 75 amajana nicenda ngaruke kwa Constantin mureko muratubwira ukuntu mwahavuye mutangura kwikebuka mwitaba amanama muja mu mashirahamwe hamwe eh, byagenze gute ku kugira mwikebuke um, nababwiye bamaze kunyigisha bakansigurira icyo ari amabafatiye ku gitsina mm. narahavuye ndatahura neza neza ko gukubita umugore aramabi amabi mm. kubona n'umugore utanditswe ari amabi mm-hmm. kutagira umugore mu rugo ari mm. gufata umugore ku nguvu mu nzu aramabi amabi mm. urumva amabi ni menshi cyane mm-hmm. maze kubitahura rero njyewe nahavuye nigira inama mm-hmm. ndasaba imbabazi umukenyezi wanjye mm. ndamubwira ntimbabarira ibyabaye byarabaye kahise karahise dutegure kazoza arambwira ati nukuri genda kubabariye mm, reka avyivugira amaze kugusaba imbabazi wewe waravyakiriye ubwo nyene canke wabanje kwibaza yuko ari nk'ikindi kibazo naramubabariye ko mhm. ntiyabisubira amaze gusaba imbabazi akumva mpoze bwaracakamwe none we ntiwambabariye ndacabyiyumvira amanyene mhm. ndamubabarira mhm. yamaze kubona nawe ko atari byiza umaze kumubabarira eh, umubano wahavuye ugenda gute maze amaze kumbabarira amaze kumbabarira nahavuye nigira inama mm. ndaharura yuko tubanye tutanditswe mm, tutatwimurirete muri ico gihe muri izo ngeso mwari mubanye nk'imyaka ingahe nk'igihe kingana gute kugira ntangure kuva muri iyo muri izo ngeso mukiri tukiri muri izo ngeso kugira ndazivemwo mm. ndikumvuga interval aho twari kuva tubanye mm. kugera aho nahavuye mm. niyumvirira mm. kumwereka yuko ari umugore wanje atari umucangiro mu rugo hari hahize imyaka indwi raba utume ko ikete y'ubukirisu yiwawe mm. kuko nimba tuzaba turaganye twaraganye muri muri leta mm-hmm. n'imbere no muri ekereziya eh, mm. hanyuma ndahava turage turagira turubaka biciye mu mategeko mm. turitunganya muri byose ubwo rero arahava arabona ko bya bindi ntuba nabivuyemo ntibyahereye aho inyuma y'imyaka ingahe nk'ine mm-hmm. twubatse biciye mu mategeko mm-hmm. niho namubwira ntumviriza ari madamu wowe ku myaka tubanye n'ingene ndakubona hmm. ni ukuri nta mikoshi wanteye ubu hmm. rero ngomba ndagutera iteka abakobwa bategwa hmm. nca nitunganya kugira sinovuga gukwa uraze ko atampano zigitanga uno munsi bavuga ngo nagashimwe ndiyungunganya ndaraba ikintu kibereye no kuri ndagura akanyana k'inka mm. ndamubwira ndaterereza abagenzi baramperekeza hanyuma ndagenda ndashika iwabo ingozi yego mugashikanwa mm. kugera uno munsi rero ndi umukwe yemewe mm-hmm. mu muryango mm. ariko nibaze neza ko eh, atacyo nubona arakoze kugira ndamwereke yuko uno munsi turi umwe yego umupfasoni mwebwe uno munsi umushinga wanyu yarahindutse witwa eh, umutangamuco uwo mubano muwubona gute imigambi y'iterambere muyigejeje he mu muryango umubano ndawubona neza mm. kubera no mu kibano ababanyi turakarorero keza ku mutumba mu babanyi n'ubundi afise ikibazo araza akatwitura ari umukenyezi araza akanyitura cyangwa akamwitura mm. ari umugabo araza akamubaza ati jewe bimeze ukuntu kambwira bimeze ukuntu ukuntu mfasha ari umukenyezi akambwira ati jewe ndagowe umugabo ampohotera muri ubu buryo mumfashe igiki ni ukuvuga n'abo baba bafite izo ngorane turabegera kandi tukabatunganiriza bikagenda neza mm. mu by'iterambere nabyo uyu munsi nta muntu mu rugo iwacu jewe na Constante nta kintu umwe wese ntavuga ngo jengira nkora iki mhm. turajya hamwe tukavuga ati ejo twogura agatungwa tukagashyira mu rugo twogura iparasera tugashyira ngaho tukayitegurira keve cyangwa muco mhm. abo ni abana dufise b'abahungu babiri mm. ejo umwe niyaheza amashuri cyangwa ashoboye kuba yoyubaka ataraheza yoja hajya akaba harangurira imigambi kanaka numva turavugana tukajya hamwe umwe ati ikijemba na kitokunda turahindura mwarahinduza uwundi twabivuganye kandi mm. bikagenda mm. neza uratubwiye abana mufise eh, nibangahe dufise abana batanu mm. dufise abahungu babiri n'abakobwa batatu uyu muri kumwe agira kangahe agira gatandatu umugabo agira gatanu mu bahari eh. hariho uwundi adahari hariho uwapfuye ah. eh. ego izaki mwotubwira ingene uno munsi ubuzima bw'umutangamuco wihereye kuko bwifashe mu muryango mwabonye hiyongereye iki akarusho n'akahe imigambi mwumvikanye n'umukenyezi murabona koko kwigenda neza egome mm. murakoze ko ijambo navuze ko udufaranga agenda ahora ndaturonka buke buke ariko singire ikintu na kimwe nimarira mhm. ni ukuvuga ubu ndiko ndaraba ndamaze kuzandagura ndayakoresha umugambi mbanza kujana n'amano twubakanye eh, harya rero umutanga abanza kubonekera mu rugo iwe mm-hmm. yajya nyine mu nzu hajya umuryango iwanje niho ubanza kubonekera ukabanza kujenama n'umuryango ni ukuvuga umuryango ni abana kuko ndafise abana bakuze hmm. eh, ndafise umwana yiga mu mwaka w'icenda mhm. dutegeza kuja hamwe n'abana na mama wabo na jese wabo tukajenama mm. tukaraba nkasohora ico mara gikenewe nabo bakanyunganira bakavuga ati iki kirakenewe canke iki twogisubiriza iki mm. eh. mufise abana bangana abana ni batanu mm. uwo umbwiye wo mu wicenda niwe fura niwe mfura iyo hageze eh, amashuri atanguye muraja hamwe mu kumvikana ukuntu mugura ibikoresho umwambaro w'ishuri kungena abana bazo bazokwiga neza yego turabicaye nama koko mm. none aho muherereye aho mu ntara y'akayanza ku mutumba mukorana gute n'abajejwe intwaro eh, ku mutumba rero dukorana neza n'abajejwe intwaro cyo kimwe n'umukenyezi w'iwanje mbere na cyenda muha n'uburenganzira bwo kuja kwitoza nawe muri batanu bo ku mutumba mm. kandi yaragize amahirwe ntiyabaye wa mbere ariko ari muri batanu bo ku mutumba yaratowe yaratowe mm. no kuvuga ko babandanije bamwizigira mm. eh, baranamwizigiye ndetse bongera ubu ni baserukira rya forum do famille ku mutumba mm. nubundi baramwizigiye ihuriro ry'abakenyezi ihuriro ry'abakenyezi ku mutumba ku mutumba mm. cyamvuga nti nisaba ndabona ko ni terambere ikindi naco eh, ku mutumba aho duherereye iyo habaye ibintu by'amatati mm-hmm. turitanga cyane tukabanza kujya kuyatatura bidaciye mu nguvu mm. kandi ataco dusabye mm. Ah, mugabo iyo hagiye twebwe abatanga n'ubu n'abajejwe intwaro turakorana ubu mm. iryo jambo ntirikivugwa -hmm. ego constante uno munsi mwebwe igihanga muri ko mukora gute nk'abatangamuco muriko mufasha iki iyindi miryango ikiri inyuma y'iterambere mukorana gute eh, n'abo mwegereye bajejwe eh, intwaro hajya igihanga Je nibaza muri ko murambaza abo twegeranye mu bajejwe intwaro nibaza ko ari bajya barongoye imitumba. Mm -hmm, twebwe iyo dukeneye gukora igikorwa. Mm. turamenyesha abarongoye umutumba hmm. kuko ntitugenda kubiri n'ubutegetsi hmm. tuma turabamenyesha igikorwa tugiye kuhakorera mhm. bibaye ngombwa tukabatumira ari inama tugiye kugirisha akaba hmm. ari banatwugurura inama mhm. tugaca tujya ko tukigisha nimba ari byese tukabigira nimba ari ntayo tukazishinga mhm. hanyuma akaba ari basabazera n'intuzeyi rero abo bantu turiko mumboze mm. iyo miryango igisigaye inyuma iyo miryango igisigaye inyuma none munsi tubandanya guhimiriza kugira mm. ngo ubwa mbere ah, igihanga ni ahantu hatandukanye n'ahandi tumufashe kugira yegere imbere kugira yubahirizwe mu byiwe eh, hariho abari ko bandika ubutumwa ariko ni nk'intererano ariko baratanga uyu yitwa Rogendi kumwe na yari mu ntara ya Bururi avuze ati ndashima impanuro ziri muri icyo kiganiro uwakavuga ati ndi umusore muga ndumvise ko gukubita umugore ari bibi uwo niyo ntererano atanze aracara umusore yumvise ko gukubita ari bibi uyu wewe mu mubwiyike aracara umusore mm. byo nibaza ko imana imufashije yozo kwegera ababona babanye neza nabo nyene kuko ni bururi turetse kuba dufiseyo abatangamuco mm. ariko ntihabuze ingo z'akararo nazo nyene zoba ziriyo mm. turamwifuriza kuba nawe mm-hmm. iyo woba umutangamuco ahazokubakira urwiwe mm. aze yitonde abaze abamukurira abaze ababanyi babubatse neza arabe ingene yobabanura ntazogendere muri ya mico n'imigenzo vy'abakera mm-hmm. azovemwo kuri ca kintu cyo kuvuga gushinga amashiga umugore umwe n'inyoko inkoko umwungu umwe wunze inyoni hariho imigani rero bene iyo mm. usanga yica imitima y'abantu bamwe bamwe mm. na cyane cyane iyo uri kuragira abagenzi babi nk'uko mwumvise izake ko yari afise umugenzi mm. mubi kandi yagira ngo ni umugenzi yamufasha gutunganya ubwiwe Ego hariho n'undi yavuze ati nitwande kuri honore wo mu kinama avuze ati cyane care international kuri izo nyigisho kumva abo bagabo barahindutse bakamera neza ngo akabasaba kandi ko mwoguma muri yesu cyane baza murasenga muri abakirisu mwese sibyo gayizaki yego turasenga hmm. uyu uyu ni ku intererano yiwe hari icyo muvuze ku ntererano yiwe ni turamushimiye cyane hmm. ahubwo twibaze ko eh, sinahuye gusa ko ari mu kinama cya mubimbi cyangwa ari kinama cya bujumbura ariko ariho hose bavuga hmm. eh, ko ngaha mu kinama cya mubimbi ndazi turafise turafise abatangamuco hafi yaho hmm. hafi ku mutimbuzi ndabizi neza hmm. ndazi ko hari abatangamuco ngaha muri komine mutimbuzi nawe nk'uko mugenzanye kosita ntabivuze azoze araraba na wene sinzi ko ari umusore canke ko yubatse ko ntiyidondoye neza mhm. ariko niyo ari umusore aze yegere abo batanga muco bari hafi yiwe kumbure bazomufashe nawe kugira ngo azahave ntazahava mu mutego twe twaguyemo hmm. yego ego akabazo kameze nk'akanyuma kuri mwese eh, bavuga bati ejo ni heza mbega mwebwe mwifuza yuko muri kazoza muzoba mushyitse hehe muzoba mushyitse kuki canke aho muherereye mubona yuko muzoba muri ko murafasha iki muri kazoza ni heza mm. mbega twifuza ko tuzoba tugeze he yego twebwe ku bwacu twifuza ko na cyane cyane aho duherereye tubanze duhere mu kibani iwacu mm. ko baba abataragera ku rwego tugeze ko twebwe mm. ko baba batanga umuco mm-hmm. gutyo nta matati azokwigera aboneka abandanya kuboneka mu burundi mm. kabiri hamwe twaba abatangamuco twese mm. urumva ko nabo tuzobyara ya mico n'imigenzo bya kera mm. batazoba bakibi bimenya bobo bazoba ariko bagendera kuri bwa butangamuco bw'iwacu mm-hmm. hanyuma bikunze si ukuvuga ko aho duherereye gusa Mhm. ntidukore aho duherereye gusa ni no mu zindi ntara twoba tudafise batangamuco mu burundi ndetse no mu biyaga binini ko amahoro yose asagara ari uko abatangamuco bariko batera baje imbere mm. ego mufasoni turifuza yuko no muri kazoza umukenyezi aharubu ategezwa kuzoba hariho iciyongereye na cane cane mufashijwe n'abashinga ntahe abatangamuco mwe mubona yuko ejo canke e, muri kazoza iterambere ry'umukenyezi rizoba rishitse hehe rizoba rishitse kuki jewe ku ruhande rwanje rwaje w'umukenyezi kumbure n'abandi bakenyezi bagenzanje Mm. ndifuza ko iterambere ry'umukenyezi ijambo ry'abatangamuco n'ubwo abatangamuco batoba bahari kumbure hashobora kuza n'ibindi iryo ayo mabi afatiye ku gitsina yoba nifuza ko yoba yararanduranwe n'imizi mm-hmm. hamwe atazosubira kuvugwa kumbure abariko barakura ubugwaruka ruzumva ijambo rya amabafu atiye ku gitsina kumva ko habaye mhm. kwigera bisubira kubaho mm. kuko nta n'icyo bimaze ntibyasambura si byubaka mm. eh. eko izake namwe mutangurira aho muherereye ku mutumba mu ntara mwebwe abatangamuco eh, murabona yuko eh, igihugu mushobora kugiteza imbere gute muhereye ku bakenyezi banyu muhereye mugasubira no ku miryango tugaca ah, ku mutumba mu ntara ejo mwifuza yuko bizoba bimeze gute eh, twe twifuza ko byozoba bimeze neza cyane aha mbere ko ndose n'akanya nkaba nashaka kuboneraho gusaba ko leta mhm. yofata mu mugongo urunani rw'abatangamuco mm. eh, kugira ngo guhera ku mitumba ku mazone ku makomine no mu ntara hmm. hama bagaca baja rwego rw'igihugu hmm. kugira ngo abatangamuco urwego rwabo rugume rutera ruja imbere rukore rutera ruja imbere hmm. Musabye ko leta yobafata mu mugongo muvuze neza na neza ibafate mu mugongo mu bwahe buryo kugira ngo namwebwe mukore iki mushike kuki bo ni ukuvuga hariho intara n'amakomine atarimwo abatangamuco mhm. bodufasha kugira ngo nizo ntara nayo makomine ntasigare inyuma y'amajambere mm. kumbure na twebwe byari mu ntari wacu kandi nibyo nubu ntavuze ngo byaraheze cyane mm. hari izindi ntara rero naho usanga bimeze nko twebwe byari bimeze iwacu mm. cyangwa ugasanga biri hasi gusumba ko byari bimeze iwacu mm. twifuza ko nazo twora ko twozizamura mm. zidabe ko twogeraho tugeze gushikaho n'imiburi iburi dufate nko mu myaka nk'itanu tuzaba twamaze kurandurana n'imizi eh iryo jambo ryo kuvuga amabi afatiye ku gitsina ngaha mu gihugu cyacu cy'u mm. e, akabazo gatoyi gusa e, aho uherereye ku mutumba abatangamuco bariho cyane ni wewe gusa e, abatangamuco bariho mm. ku mutumba aho mperereye abatanga bariho hariho ingo nzi cumi n'indwi Mm. n'ingo z'abaganamuco umunani mm. ego ego uyu munyagihugu eh, yavuze ati ndifijanse mu ntara ya cankuzo komine kigamba zone gitanga eh, tijewe ndi umusore icyo kiganiro kirimo impanuro nyinshi kandi nagishimye nifuza ko mwuraba mukagitanguza nini wacu kuko haracaboneka amabi afatiye ku gitsina mu cankuzo kerera abatangamuco bimeze gute na cyane cyane mwe Eh, umutwaro eh, urunani rw'abatangamuco mu ntara ya Kayanza ngira murakorana n'izindi ntara murakoze yego turakorana n'izindi ntara nino ngaha ikiganiro isanganiro ry'imiryango cokuru no mugoroba kirangiriye shimire abatwumvirije na cyane cyane shimire abatumire twari kumwe mu kiganiro Niyonsaba Constante. Mhm. Mm Ego mwakoze kwitaba ubutumire bw'iki kiganiro. Yego murakoze namwe. Ego mufasoni wanyu nawe. Habarugira Georgette. Ego namwe ndabashimiye ko mwatwitavye.